Joshua sien van Nin het van Sittim af in die geheim twee verkenners uitgestuur en vir hulle gesê, Gaan kyk die land dier, vooral Jerego. Hulle is toe weg en het uitgekom bij die huis van een prostituut met die naam Rahab en daar thuis gegaan. Die koning van Jerego het bericht gekry dat daar in die nacht van die Israëlieten af mensen aangekom het om die land te verken, en hij het vir Rahab laat weet, lever die mannen uit wat na jou toe, na jou huis toe, gekom het. Hulle is hier om die land te verken. Die vrouw het die twee mannen weggesteek en vir die koning laat weet, daar het mannen bij mij aangekom, maar ik weet niet waarvan dan hulle is nie. Hulle het met donker vertrek dit de tijd was voor die stadspoort om te sluiten, en ik weet niet waarheen hulle is nie. Maak gel en achtervolg hulle, miskien al hulle in. Sy die twee mannen intussen op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat zij daar opgespreid. het. Die koningse manne het na die twee verkenners gaan soek op die pad na die Jordaan toe, in die drivisse richting. Nadat de achtervolgers weg is achter die verkenners aan, is die stadspoort gesluit. Voor die verkenners aan die slaap geraak het, is die vrou na hulle toe op die dak en het sy vir hulle gesê, Ek weet die Heere gee vir julle die land, ons is skrik bevangen vir julle, al die inwoners van die land bewe van vrees vir julle. Ons het gehoor hoe die Heere die water van die Rietzee voor jullie laat wegdroog het met jullie trek uit Egypte, en ook wat jullie met die twee konings van die Amorite oorkant die Jordaan, met Sion en Oog, gedoen het, hoe jylle hulle voor die voet uitgeree het. Ons het dit gehoor en ons harte het van angst verstijf. Niemand het nog moed teen jylle nie, want jylle God, die Heere, is God, boe in die hemel en onder op die aarde. Ek het jylle goed behandeld. Leed dan nou voor mij eet voor die Heere af dat jullie mijn familie ook goed zal behandelen, en gee mij een betrouwbare aanduiding dat jullie mijn pa en ma, mijn broers en zusters en allemaal wat bij hulle hoort, ze leven zal spoor en ons so van die dood zal leed. Toe sê die mannen vir haar, ons staan met ons eie leven en vir jullie sin. As jullie nie oor ons praat nie in die Heere geel die land, zal ons jou goed behandelen en ons woord hou. Sy het hulle met de touw die die venster laat afzak haar huis was in die stadsmuur ingebouwd, zodat so zij in die muur gewoon het. Haar woorde aan hulle was, gaan die berge en zodat so die mensen wat na julle soek, julle nie raak loop nie. Kruip drie dagen daar weg tot julle die soektocht staak. Daarna kan julle julle koers gaan. Die man het vir haar gesê, die eet wat jy ons laat aflee het, sal ons net bind as jy, wanneer ons die stad aanval, hierdie bloedrooi touw vastbind aan die venster waardeer jy ons laat afzak, en jou pa en ma, jou broers en jou hele familie bij jou in die huis bij mekaar hou. Enigeen wat bij jou huis se dieren uitgaan buiten toe, sal self vir sy dood verantwoordelik wees, nie ons nie. Ons zal ons verantwoordelijk vir enigeen wat bij jou in die huis is, daar sal nie een hand teen omgelig word nie. En as jy oor ons praat, is ons niet gebind aan die eet wat jij ons laat afleed nie. Sy het gesê, laat dit wees soos jylle gesê het, en sy het hulle laat gaan en hulle is weg. Zij het die bloedrooi touw aan die venster vastgebind. Hulle het vertrek en is die baarde in. Daar het hulle drie dagen geblei tot die mensen wat hulle gaan soek het, teruggekom het. Die mensen het langs die hele pad gesoek en niks gekry nie. Daarna het die twee mannen uit die bergen teruggekom en is hulle die rivier oor na Lucia sien van Nin toe. Hulle het om alles vertel wat met hulle gebeur het. Hulle het vir Lucia gesê, die Heere gee die hele land oor in ons mag. Al die inwoners van die land bewe van vrees voor ons.